บุ๊กทูเจ็ดสิบเอ็ดเซตนตยุงต้องการ อยาก querer qualquer coisa คุณอยากทำอะไร O que vocês querem fazer? คุณอยากเล่นฟุตบอลไหม Vocês querem jogar bola คุณอยากไปหาเพื่อนๆไหม Vocês querem visitar amigos ต้องการ อยาก querer desejar gostar ดิฉันไม่อยากมาสาย Eu não quero chegar tarde ดิฉันไม่อยากไปที่นั่น Eu não quero ir. ดิฉันต้องการกลับบ้าน Eu quero ir para casa. ดิฉันต้องการอยู่บ้าน Eu quero ficar em casa. ดิฉันต้องการอยู่คนเดียว Eu quero ficar sozinho. คุณอยากอยู่ที่นี่ไหม Você quer ficar aqui? คุณอยากทานอาหารที่นี่ไหม Você quer comer aqui? คุณอยากนอนที่นี่ไหม Você quer dormir aqui? คุณต้องการเดินทางพรุ่งนี้ไหมคะ Você quer partir amanhã? คุณต้องการอยู่ถึงพรุ่งนี้ไหมคะ Você quer ficar até amanhã คุณต้องการจ่ายเงินพรุ่งนี้ไหมคะ Você quer pagar a conta só amanhã คุณอยากไปดิสโก้ไหม Você quer ir à discoteca คุณอยากไปดูหนังไหม Você quer ir ao cinema คุณอยากไปร้านกาแฟไหม Você quer ir ao café?